God, hou op om mij te ignoreer, je wil niks met mij te doen en nie. Moe nie maak of my nie hoor en dan niks doen nie. Kijk net hoe gaan die ongeloofig is te keren. Hulle wat niks van je denkt nie, denk baie van hulle self. En hulle verset hulle teen hulle praat achteraf oor kinders. Hulle maak plannen teen mense vir wie je beskerm. Hulle sê, kom ons gaan maak daar die klomp doet. Dan kan hulle niet meer die Heerese kinders wees nie. Niemand zal dan meer oor Godse kinders praat of van hulle onthou nie. Hulle het saam besluit om teen u te veg. Hulle het de ooreenkomst teen u gemaakt, 7 tot 9. Hulle kom van ooral af, kleinkies en grootes, zwakkes en sterkes, onbekendes en mensen uit bekende families. Al die volken wat u niet dien nie, span saam teen u maak met hulle soos met daar die mense wat lang teruggekinders wil doodmaak, 11 tot 12 daar is so baie voorbeelde van mensen wat teen in opstand was, Sisera, Jabin, Oorek en nog baie ander. Jy het hulle een skandelike dood laat sterf. Hulle het gesê, kom ons wat hulle kostbare blijf blijf. Dit behoort mos aan God. My God, laat hulle soos droog ras in die wind wegwaai. Maak hulle soos een bos of een berg wat dier een veldbrand verwoes word. Laat de stormwind, een orkan hulle uit mekaar ruk en wegwaai tref hulle baie hard, hulle moet baie bang word, laat hulle in die skande kom, dan zal hulle achterkom wie rechtig is, maak hulle skam oor wat hulle aanvang, laat hulle lewe een groot verskrikking wees, en wis hulle van die aarde af, laat hulle besef hoe groot en sterk die rechtig is, verander hulle lewe in een groot nachtmerrie, hulle moet weet dat die alleen God is, niemand anders nie. In naam is Heere, hy regeer oor die hele aarde,